บุ๊กทูเก้าสิบห้าเดเดิตอเตคำสันธานสองเวสนิซีดวาเธอไม่ทำงานตั้งแต่เมื่อไหร่ Od kada ona ne radi više? ั้งแต่เธอแต่งงานหรือ od njene udaje ใช่ เธอไม่ทำงานอีกเลยตั้งแต่เธอแต่งงาน da ona ne radi više od kada se vjenčala ตั้งแต่เธอแต่งงานเธอไม่ทำงานอีกเลย od kada se vjenčala ona ne radi više. ตั้งแต่พวกเขารู้จักกัน พวกเขามีความสุข Od kada se oni poznaju, sretni su. ตั้งแต่พวกเขามีลูก พวกเขาแทบไม่ไปไหนเลย Od kada imaju djecu, izlaze rijeđe. เธอโทรศัพท์มาตอนไหน Kada će ona telefonirati ขณะขับรถหรือ Za vrijeme vožnje ใช่ ขณะที่เธอขับรถ Da, dok vozi auto เธอโทรศัพท์ขณะที่เธอขับรถ Ona telefonira dok vozi auto. เธอดูโทรทัศน์ขณะที่เธอรีดผ้า Ona gleda televiziju dok pegla. เธอฟังเพลงขณะที่เธอทำงาน Ona sluša muziku dok radi zadaću. ดิฉันมองไม่เห็นเลย ถ้าดิฉันไม่มีแว่น Ja ne vidim ništa kada nemam naočale. ดิฉันไม่เข้าใจอะไรเลย ถ้าดนตรีดังเกินไป Ja ne razumijem ništa kada je muzika tako glasna. ดิฉันไม่ได้กลิ่น ตอนที่ดิฉันเป็นหวัด Ne osjećam mirise kada imam prehladu. เราจะนั่งแท็กซี่ถ้าฝนตก Mi uzimamo taksi ako kiša pada. เราจะเดินทางรอบโลกถ้าเราถูกลอตเตอรี่ Putovat ćemo oko svijeta ako dobijemo na lotu.